bona nit, salutacions a tothom. Un dia més, una nova sessió de la versió d'estiu de l'Eco de la Vall, a punt de començar amb la sintonia dels Scatalites que ens indiquen que som aquí una nit més per compartir bona música al llarg de les dues properes hores de 10 a 12 de la nit a Ràdio Les Planes. després dels dos programes especials que vam fer dilluns i dimarts dedicat als bateristes i les bateristes que considerava doncs, que són els millors o alguns dels millors. van poder gaudir de molta música eh, durant aquests dos dies i avui fem un, un descans i fem una cosa doncs, més senzilleta però que al final doncs, tampoc ho, ho acaba sent perquè sempre cal buscar la música i intentar doncs, que siguin temes xulos per poder doncs, eh, compartir bona música, que és l'objectiu final d'aquest programa. I, per tant, avui farem un programa amb música country dels Estats Units, però també amb alguna coseta més per acabar-ho de complementar, però sí que podem dir que escoltarem música anomenada country dels Estats Units de Nord-Amèrica. Música programa número 27, tercera nit d'agost. Ja en vam fer 25 al mes de juliol i en farem, si fa no fa, les mateixes aquest mes d'agost, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit, al 107.7 de la FM, també a radiolesplanes.com. Com esteu passant la setmana? Tot bé, de vacances, treballant, amb la mascareta posada tot el dia. Uh, en fi, això de la pandèmia doncs ja sabem que ens acompanyarà tot l'any i segurament l'any 2021 també, així és que ens hem d'anar acostumant, però sense deixar de viure la vida doncs, uh, el millor que puguem, poder compartir bons moments com aquestes dues hores de música que tinc el plaer de compartir aquí a Ràdio Les Planes amb tots els veïns i les veïnes de la Vall d'Hostoles i la Vall de Cogolls a la Garrotxa.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 can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Joe. decide to do, Jolene? Jolene, un tema interpretat i composat per Dolly Parton i que es va publicar eh, per primera vegada en un disc el 1974. També 74 són els anys que té aquesta famosa cantant de música country d'Estats Units, Dolly Parton. I continuem amb The Highwayman, l'home de l'autopista, amb un tema molt famós, segur que l'heu escoltat, i que es diu Riders in the Sky. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, flying through the ragged brush and up the plow he draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cries. was gone. her eyes were blurred, her shirt's all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear them cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, riding on our reins, then cowboy, change your ways today, or whether she will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Aquests són els de Highwaymen, un supergrup d'estrelles de la música country que es va juntar l'any 1985 fins al 1992 i aquí escoltàvem a Johnny Cash, ni més ni menys, i a Willie Nelson, ni més ni menys, amb aquesta versió Riders in the Sky, que és un tema de Stan Jones del 1948. Això, com us deia, és un concert que es va fer a Nassau, al Coliseum de Nassau, a l'illa de Long Island, a Nova York, al 1990. Després escoltarem un altre tema d'aquest concert, però continuem amb aquest bon ritme, ara amb una altra clàssica de la música country, Patsy Cline. Crazy crazy. I'm crazy for feeling so lonely as long as you want it. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my easy for loving you. Patsy Klein amb aquest tema Crazy i ella és un dels icones de l'anomenat so Nashville de principi dels anys 1960 i mm, va morir molt jove, Patsy Klein, amb només 31 anys, d'un accident d'avió. Uh, estava volant amb l'avió privat del seu mànager i, i van, van tenir un accident i juntament amb ella doncs, van morir també altres, altres músics de country al 1963. Tot i això, uh, eh, Patsy Klein doncs, passa la història juntament amb Kitty Wells per ser les pioneres eh, com a dones a actuar en el món de la música country. Eh, Patsy Cline venia del rockabilly, va passar pel country i va acabar doncs, fent temes de pop com de música pop com aquest doncs, tan conegut i tan versionat. Continuem amb aquesta versió d'estiu de l'Eco de la Vall dedicada a la música country nord-americana i tornem amb aquest concert que ja hem escoltat de els de Highway Man, que vol dir l'home de l'autopista, que és un supergrup d'estrelles de la música country, amb el tema que us he seleccionat, Ring of Fire, fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire, went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring Ring of Fire, Anell de Foc, és aquest tema de Johnny Cash, nascut a Kansas el 1932 i mort a Tennessee el 2003, cantant, guitarrista, compositor i actor, considerat el rei de la música country, eh, i era un dels membres d'aquest supergrup de Highwayman, que juntament amb Willie Nelson i eh, Waylon Jennings o Chris Christopherson doncs van estar actuant eh, entre l'any 1985 i el 1992. Eh, això que escoltàvem és un concert del 1990 a eh, la illa de Long Island, a Nova York, i us comento també que Willie Nelson té 87 anys, segueix viu i és nascut a Texas el 1933, també compositor, cantant i guitarrista de country. Eh, Se'l situa l'anomenat Outlaw Country, com una mica els fora de la llei, eh, una mica més doncs, eh, rebel, suposo, que és un subgènere eh, llegit del country com a reacció per les restriccions del so Nashville. Recordem que el so Nashville doncs, s'associava, doncs, per exemple, a Patsy Cline, no? Eh, en fi, Willie Nelson també ha actuat en unes 30 pel·lícules, que es diu Ràpid, i, per cert, després us faré dos suggerències cinematogràfiques relacionades amb, amb el món de, dels westerns i, d'alguna manera, també d'aquesta música country, que després ho comentaré, doncs està relacionada amb aquesta part del país doncs, eh, més rural, mm, però no només, i evidentment doncs, té moltes influències i és curiós perquè la majoria de músics són blancs, Uh, quan parlem de música country, doncs la majoria són blancs, per no dir tots, uh, però clar, uh, la música rural o la música tradicional doncs té un origen uh, de la població migrant, per exemple, i per això també trobem doncs, violins i segons quins instruments que venen doncs, potser dels irlandesos, potser, eh, que es van establir allà, o Uh, en fi, després, si tirem més enrere, doncs, lògicament, uh, trobem la música blues o d'arrel doncs, uh, afroamericana, i, i encara més endarrere doncs, trobaríem uh, la, la música dels aborígens. Per tant, eh, que els blancs s'apoderin d'aquesta etiqueta de country, que no vol dir res, que vol dir terra, no? vol dir territori, doncs eh, eh, és... En fi, segons com s'agafi, doncs, uh, es pot eh, qüestionar molt i, i recordar doncs, Uh, que al territori doncs, hi han viscut doncs, totes aquestes diferents capes de poblacions, eh, fins que, evidentment, doncs, la població anglosaxona és la que es va imposar i, i la que domina el país no? i el territori, i els aborígens, doncs, per exemple, ja, ja sabem doncs, que estan a les reserves eh, pels indígenes i difícilment doncs, es poden fer un lloc o, o tenen visibilitat als mitjans de comunicació. Bé, dit això, eh, després seguirem intentant descobrir què és això de la música country, però la llista que us he fet continuar amb qui potser podria ser doncs, l'hereva de eh, Dolly Parton, que hem escoltat a, en el primer tema que hem escoltat aquesta nit, i ella és Melly Cyrus, i és molt coneguda, és, eh, doncs, té milions de seguidors, ha publicat ja molts discos, eh, des de ben petita, perquè només té 27 anys, i després us comento alguna coseta més, després d'escoltar uh, aquest clàssic també mm, tradicional de la música country. Let's give a big hee-haw welcome to America's sweetheart, Miss Miley Cyrus. He's the only one in America that thinks I'm sweet. In constant sorrow. all to his day. acabem d'escoltar a eh, Miley Cyrus, que té el nom real de Destiny Hope Cyrus, quan va néixer el 1992, com ja he dit abans, doncs molt joveneta, 27 anys, i és un homenatge que li feia a Hollywood a l'actor i director George Clooney. Uh, aquesta cançó que cantava Cyrus es diu Man of Constant Sorrow, que és una tradicional uh, anònima del folk country nord-americà. I aquesta cançó també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Oh Brother, dirigida pels germans Cohen a l'any 2000, en la que precisament George Clooney doncs, eh, protagonitzava, coprotagonitzava eh, la pel·lícula i una pel·li ben divertida que ens parla d'això de l'Amèrica rural i que segur que us, us agradarà si, si no l'heu vist i, i la voleu veure. Com us he comentat abans, tinc un parell de suggerències aquesta és la tercera, però en tinc dos mm, de favorites per, si us ve de gust veure un bon western, que és un dels meus gèneres preferits eh, de cinema, doncs després eh, us els podeu anotar, si voleu. Continuem quan falten 4 minutets per arribar a dos quarts d'onze, aquí a la versió d'estiu de l'Eco de la Vall, amb aquest programa especial d'avui dimecres dedicat a la música country. Seguim amb un dels grans, una llegenda de la música country, com és Kenny Rogers, amb aquest tema Coward of the County, el covard del comtat. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. Mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only ten years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, cause he wasn't my brother's son. I still recall the final words brother said to Tommy, Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms, he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the cattle and boys came calling. They took turns at Becky, and there were three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and hit him halfway across the floor. Tommy turned around and said, Hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. Twenty years of crawling bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. Tommy left the barroom. Out a Gatlin boy was standing. He said this one's for Becky as he watched the last one fall. I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. doncs, un tema amb una lletra ben interessant que ens parla de doncs, posar l'altra galta eh, per lluitar d'aquesta manera, sense doncs, eh, violència, això li diu el pare, o com diu el fill, doncs, enfrontant-se a vegades i, i defensant-se eh, físicament. Aquest és el dilema que ha plantejat Kenny Rogers eh, amb, amb aquesta cançó. El seu nom eh, real era Kenneth Donald Rogers, i com he dit abans, doncs, és una llegenda de la música country, ha venut més de 100 milions de discs als Estats Units només.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 De Gambler, el jugador, es refereix al jugador de cartes, i Kenny Rogers, eh, que canta aquesta cançó que hem escoltat, va morir el 20 de març d'enguany de, del 2020 a l'edat de 81 anys, així és que la seva mort doncs, és força recent i té doncs, temes tan xulos i tan coneguts com aquest, que per cert la lletra és de Don eh, Schitt, eh, no sé si ho pronuncio bé, sembla un cognom alemany, Don Schlitz, eh, i interpretat per Kenny Rogers, que es deia Kenneth Donald Rogers, el seu nom real, nascut al 1938, i com deia, doncs, eh, recent traspassat a una altra vida amb 81 anys. Continuem aquí a la versió d'estiu de l'Eco de la Vall amb aquest especial de música country amb un altre tema i ara fem una incursió al món del folk que, com deia abans, doncs, també està relacionat amb la música rural o popular tradicional eh, i es tracta del tema Torn Torn, Torn. posar a, a aquesta cançó original de Pete Seeger, el cantant i músic de folk Pete Seeger, que doncs, interpreta amb Judy Collins aquesta cançó, Torn, Torn, Torn, que també doncs, eh, té el títol de To Everything There Is a Season. Per tot hi ha una estació i una lletra preciosa que val la pena doncs, eh, llegir-la, buscar la, la, les lírics, la, la lletra, i, i llegir-la perquè eh, acabo, de, acabo de saber que està basada, doncs, en, segons diu la Viquipèdia, és una lletra molt calcada del llibre dels Eclesiastes que s'atrobeix al rei Salomón i, per tant, doncs, mm, tindria doncs, aquest origen d'un text eh, religiós que parla d'un temps per la pau eh, i que no és massa tard perquè hi hagi doncs, aquesta pau. I, com sabem, eh, Pete Seeger no només era un cantant de folk, un dels més importants cantants de folk de, als Estats Units, sinó que també era un, una persona compromesa amb la defensa dels drets humans. I per la seva banda, Judy Collins, eh, que segueix viva amb 81 anys, a diferència de Pete Seeger, que va morir l'any 2014, doncs eh, Collins també és cantant de folk, eh, gospel i ha fet incursions en el rock and roll. I després d'aquest eh, tema tan maco, seguim amb un dels darrers grups que ho està patant en l'escenari country i que s'anomenen The Dead South, <laughs> el sud mort, amb aquest tema a l'infern estaré ben acompanyat. Hell I Will Be in Good Company, un tema dels The Dead South del 2016, i tornem als clàssics, per dir-ho d'alguna manera, amb John Denver i aquest tema Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. teardrop in my eye. altre clàssic de la música d'arrel country o folk o pop, en aquest cas Take Me Home Country Roads. Porta'm a casa, porta'm a casa carreteres rurals, podríem traduir. Un tema original de John Denver, que va néixer l'any 1943 i com la cantant Patsy Cline, que ja hem escoltat abans, va morir també d'un accident d'aviació l'any 1997, a l'edat de 53 anys només. Um, John Denver doncs, eh, no només era compositor, sinó que també era ecologista, podríem dir, avui en dia. Mm, bueno, suposo que en aquell temps doncs, també la seva eh, ONG doncs, també era considerada ecologista o potser conservacionista. No? S'utilitza més el terme conservacionista als Estats Units i doncs, eh, va participar doncs, a, eh, de diferents doncs, projectes amb una una associació que va crear ell, però, com diem, doncs, va morir prematurament i no va poder doncs, desenvolupar la seva tasca de manera més extensa, però ens deixa cançons tan maques com aquesta i també doncs, que Alaska, per exemple, doncs, tingui parts protegides gràcies a, a la seva doncs, lluita per la defensa de, dels ecosistemes. I d'un ecologista passem a un anarquista, aquest doncs, a, més jove, perquè estic parlant de David Robbix, que va néixer l'any 1992, també antimilitarista, amb moltes cançons, és un... Uh, en fi, escriu moltíssimes cançons, no para de, de publicar cançons relacionades amb, amb l'actualitat, no fa uh, massa, massa, no sé si era a principi d'any o a final del 2019, uh, eh, es plantava davant de la presó de Londres després de travessar tot l'Atlàntic, perquè eh, David Robbins és nascut a Nova York, Estats Units, doncs es plantava a Londres davant de la presó eh, de Belmarsh, on està empresonat eh, Julian Assange, a qui el govern dels Estats Units vol extraditar i a qui posarien a la presó per tota la vida amb càrrecs de acusacions d'espionatge i, en fi, tot un seguit d'acusacions eh, molt greus degut a les eh, publicacions que va fer Wikileaks. Ja sabeu que Julian Assange és, eh, era l'editor de Wikileaks i per això doncs, eh, l'han perseguit i després d'estar eh, 8 anys a l'ambaixada de l'Equador a Londres, eh, tancat amb, amb molts pocs metres quadrats, mm, després del canvi de govern a Equador, doncs eh, li van fer la vida impossible, el van espiar, el, en fi, un tractament que es pot titllar de tortura com, com l'actual que té la presó, amb un règim d'aïllament durant doncs, eh, moltes hores, eh, tancat a, en una cel·la i eh, semblaria que el que volen és que es torni boig o que mori malalt a la presó eh, per desfer-se d'ell i això és un tema que hauria d'implicar a tots els periodistes i a tota la gent doncs, que creu en la llibertat d'expressió i en doncs, el dret a la informació, perquè aquí no, no hi ha res d'espionatge, simplement és una qüestió de si el govern dels Estats Units eh, permet que es publiquin eh, segons quines informacions, que poden ser secrets d'estat, com els crims de guerra que comès als Estats Units, però, eh, tot i ser secrets d'estat, eh, precisament com que són crims de guerra, eh, la gent té el dret a saber-les, a saber-ho, i, per tant, els mitjans, ja sigui un diari, eh, com van fer eh, el País, per exemple, aquí a Espanya, qui va publicar eh, les filtracions de Wikileaks o altres diaris d'Estats Units o d'Alemanya que també van publicar el que Wikileaks eh, va doncs, a publicar a internet a través de, de la seva plataforma. I, per tant, doncs, ens hem de recordar de Julian Assange i David Robbix, com deia, doncs, van a la presó, li va fer una cançó, també li va dedicar una cançó, un tema eh, la persona doncs, que va filtrar precisament la informació a Wikileaks d'aquests crims de guerra d'Iraq, de, d'Estats Units, i em refereixo a Bradley Manning, que ara mateix es diu eh, Chelsea Manning, perquè doncs, es va canviar el nom, i també li va dedicar un tema a Chelsea Manning, eh, va fer cançons contra la guerra d'Iraq, com deia, però el que us he seleccionat és un tema molt maco que ens parla de què hauria de passar després de la revolució si féssim la revolució, com seria el món? David Robix, aquí a la versió d'estiu de l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Continuem. Was a time I'll always remember I could never forget how reality came down around us like some western be said. When the dust all settled, the sun shone so bright, and a great calm took over us like it was all gonna be alright. That's how it felt to be alive. many a factory floor. The workers talked of solidarity and refused to build weapons of war. No more will we make missiles. We're gonna do something different. And for the first time, their children were proud of their parents. Somewhere in Gaza, a little boy smiled and cried. mothers hugged their sons. The Liberty Bell was ringing when the cops put down their guns. A million innocent people lit up in the springtime air. And Moomy and Leonard and Sarah Jane Olson took a walk in Tompkins Square. And they talked about what they do now after the revolution. were all forgiven all the neo colonies. Soldiers left their bases, went back to their families. A non aggression treaty was signed with every sovereign state. All the terrorist groups disbanded with no empire left to hate they all started planting olive trees. After the revolution, George Bush and Henry Kissinger were sent off to the world court. Their plans for global domination were preemptively cut short. Their weapons of mass destruction were inspected and destroyed. Battleships dismantled, never again to be deployed. And the world breathed a sigh of relief. upon the tracks. Organic food was in the markets, no GMOs upon the racks. And all the billionaires had to learn how to share. Bill Gates was told to quit his whining when he said it wasn't fair. And his mansion became a collective fire. up with all my friends and lovers, sleeping till eleven, home beneath the covers. And I learned how to play the accordion after the secció d'estiu de l'Eco de la Vall estem fent un programa especial amb música country dels Estats Units. Dimecres 5 d'agost del 2020 i continuarem fins a mitjanit, com cada dia de dilluns a divendres, que pots acompanyar-nos de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Les Planes amb aquestes sessions especials que us està preparant qui us parla, en Jordi Gallego, el conductor de l'Eco de la Vall. Continuem, continuem amb Tomeu Penya. perquè no només es fa country als Estats Units. Un cafè, un cigarret i una dona meste gevaar. Je mixten met amorosos me deed seu recorde. Els cors ferits com ook meu een molt d'espai. Alguns els pur estens, altres no pur durarán mai. Een Se Botelha e um singló. Mas quando já me passa cegueira, levar-me o pigeon. Aos carros felizes como o meu, ocupam all the alguns Alguns escuros têm Brooklyn och Broderland, Jamaica. Allskans förlis kommer med och kupen nådes berg. All ond och skog Bartomeu Penya, amb la seva veu inimitable, i el tema Els cors ferits, un disc del 2014 de Produccions Blau. Amb el mallorquín hem arribat a les 11 de la nit, de fet passen 5 minutets de les 11, continuarem fins a mitjanit i ara escoltarem a la Trova Fu amb un tema també country rumbero. petit rumbero a aquest tema de la troba Kung Fu de uh, eh, l'acordionista i compositor, cantant Joan Garriga, que va començar doncs, a, a triomfar amb Dos Minguet i després doncs, va seguir la troba Kung Fu amb aquest disc de la panxa del bou i el tema Petit Rumbero. Seguim amb un altre cantant català, amb Roger Mas, i el tema Sota l'OM. e não sé dónde. Não sé dónde es. Sota l'OM, aquest tema de Roger Mas, inclosa a l'àlbum, el disc Les cançons telúriques del 2008 i aquest OM, que és un joc de paraules perquè fa referència a l'arbre, on diu que aquesta persona doncs, s'ageu i ja no torna a despertar-se, doncs també té el doble sentit com eh, es dedueix eh, per la entonació i el càntic doncs, que pot ser com el om shanti de la meditació i el ioga, no? I això ens donaria que parlar, eh, tot i que no hi entraré, només ho apunto, que la música country que deia abans, representada pels cantants i, i les cantants eh, blanques, doncs eh, també té aquest rerefons fons potser això que dèiem del so de Nashville i tot plegat d'aquesta religiositat, en aquest cas catòlica, no? o, o inclús doncs, actualment evangelista, eh, que és el que doncs, predomina eh, a l'Amèrica profunda i interior, no? i com aquesta religió doncs, eh, també formaria part de diguéssim, tota aquesta construcció al voltant del que és la música country, no? Eh, en canvi, eh, al mateix temps, durant les diferents èpoques doncs, que hi ha hagut de, de música etiquetada com a country, doncs també eh, han existit, eh, com ja hem escoltat, doncs, eh, des de Willie Nelson eh, fins a eh, John Denver, no?, que comentava abans, eh, gent més implicada, o evidentment doncs, Pete Seeger, gent més implicada amb, amb la defensa de, dels drets humans, també podríem incloure a Joan Baez, per exemple, o amb la reivindicació doncs, de, d'una societat més justa i igualitària, no? o més democràtica, antimilitarista, etc. Això és el que també mm, és la música rural, no només doncs, la que representen doncs, els blancs, com dèiem. I en aquest sentit, en aquesta línia que estic comentant, trobem també a un trio de Nova York, que es va formar l'any 1961, que es diuen Peter, Paul and Mary, i que canten aquest tema precisament de Pete Seeger i Lee Hayes, If I Had a Hammer. Doncs aquests eren Peter, Paul and Mary al Festival de Folk de Newport i aquest és el tema If I Had Hammer, com us deia, de Pete Seeger i Lee Hayes, que interpretaven amb aquesta energia i una combinació fantàstica. Jo el recordo escoltar-los de, de petits en els discos que corrien per casa, doncs eh, tenia uns pares una mica hippies, d'alguna manera, i representen això també d'alguna manera Peter, Paul and Mary, eh, però tampoc seria eh, just etiquetar-los a, eh, com a hippies només perquè també d'alguna manera doncs, eh, eren combatius en la demanda de justícia, llibertat, eh, justice, freedom, eh, com diu la cançó no? de Iva i Hammer. I això una mica és el, el contrast que veig eh, n'hi hauria de molts d'altres, no? però eh, el contrast que podem trobar entre la música folk eh, més, eh, com ho diria, doncs, combativa, d'alguna manera, ja hem escoltat en David Robbix, ara podríem veure Peter Paul and Mary, i la música doncs, eh, més, eh, com dir-ho, perquè no sigui pejoratiu, eh, eh, perquè, clar, el món dels hippies també s'ha se'ls atribueix el flower power, no? una mica l'anar amb el lliri a la mà. Um, volia dir que potser la música country no, no té aquesta vessant reivindicativa, a eh, política. La paraula seria política. No té aquesta vessant política que sí que tenen doncs, els cantautors que coincideixen eh, com molts altres estils, evidentment, com pot ser el blues o el rock and roll doncs, que, que seguien en aquell moment. No? Elvis Presley doncs, en aquells anys 60 doncs, estava triomfant amb una música que doncs, no, era, no era en absolut política, no? Uh, si és que hi ha algú que no sigui polític, eh? però em sembla que ja, ja m'heu entès el, el que volia dir. Um, queden 7 minuts per dos quarts de 12 i aquesta és la llista que us he portat i no s'acaba aquí perquè hi ha doncs, més temes. Per exemple, tenim a Woody Guthrie, que estaríem, per acabar-ho de complicar tot una mica més, estaria entre el folk, la música country i uh, aquest poeta que viatjava amb els treballadors, amb els refugiats d'aquesta Nord-Amèrica de primera meitat de, del segle XX, on hi ha tants canvis, no? Eh, des de la indústria del petroli, la industrialització i es deixa enrere doncs, eh, el mite de, del Far West per entrar doncs, amb, amb la modernitat i en canvi doncs, eh, Woody eh, Guthrie és molt crític amb la situació dels treballadors. Eh, recordem que l'any 1929 hi ha un crac que doncs, eh, ha sigut eh, la pitjor crisi econòmica que ha tingut als Estats Units a la història, eh, com s'ensorren tots els bancs, eh, cau per complet l'economia i doncs, coincideix a més, a més a més amb una sequera bestial eh, i una embruna que, vamos, que ni la pitjor hambruna a l'Àfrica eh, doncs, eh, se li assembla, no? I això doncs, eh, en el, anomenat de, eh, el país més ric del món. Per tant, la vida dona moltes voltes i mm, ara amb el senyor Trump i tots els conservadors que estan a, a la Casa Blanca doncs, eh, es criminalitzen els refugiats i els migrants, però no sé si recorden que ells mateixos doncs, són d'origen europeu i per tant van haver d'emigrar i després doncs, les altres onades migratòries també han sigut internes, precisament doncs, amb aquest crac del 29 eh, tenim un exemple molt clar. I això en Woody Guthrie eh, ho explica molt bé amb les seves cançons, com per exemple aquesta que podem escoltar a continuació. Mm -hmm. just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore. brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor and I ain't got no home in this world anymore. it's mighty plain to see this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor and I ain't got no home in this world anymore. Guthrie amb aquesta cançó The Gambling Man is Rich and The Working Man is Poor. És, una, és un dels versos que diu que l'home que juga, el jugador de cartes eh, o, o al casino, per dir alguna cosa, eh, és ric i, en canvi, el treballador és pobre. Eh, Woody Guthrie va néixer el 1912 i va morir el 1967 de Parkinson i vaig fer un programa triple eh, quan eh, presentava i, i realitzava el programa Ones de Pau, eh, una ràdio de Barcelona, a Contrabanda FM, i vaig llegir les seves memòries, fragments de les seves memòries. Jo crec que és un personatge que us agradarà. El llibre és eh, espectacular perquè sembla, sembla una pel·lícula. La veritat, la seva vida és com una pel·lícula i és un llibre que es titula Rumbo a la glòria a les memòries de Woody Guthrie i perquè us feu una idea, a la contraportada d'aquest llibre, um, Bob Dylan, que tothom sap qui és, el cantant Bob Dylan, diu això de Woody Guthrie. Diu, és un antimaterialista que posseix una ànima profundament poètica. I segons l'escriptor nord-americà John Steinbeck, diu que representa la voluntat de resistir. Eh, Buddy Guthrie representa la voluntat de resistir i de lluitar contra l'opressor, l'opressió, contra l'opressió. Um, Woody Guthrie portava a la seva guitarra un text que deia This machine kills fascist. Aquesta màquina mata feixistes. Es referia a la guitarra. I així és, és com ell feia les denúncies de el que veia i el que vivia, perquè no, no era un poeta, diguéssim, que escrivia des de la seva habitació, sinó que viatjava amb els treballadors, amb els refugiats, eh, es va recórrer doncs, tot els Estats Units, com explica precisament en les seves memòries, i ja us dic que val molt, molt la pena de, de buscar aquest llibre, que us el llegireu amb, de, del tirón, amb, amb, dues, amb dues sessions de lectura, us el polireu perquè realment és molt interessant com descriu doncs, a, a aquesta vida que avui en dia doncs, a, mm, tant protagonitza els mitjans de comunicació, no? A, el que són doncs, els migrants, eh, perquè les noves tecnologies permeten seguir doncs, el minut a minut doncs, eh, quan surten eh, des de Líbia, arriben a Lampedusa i Open Arms està allà enmig i després doncs, eh, veiem doncs, com són tornats en calent o com veiem cada estiu a eh, aquestes, de, aquestes arribades de migrants a, eh, sense papers que doncs, tenen a, eh, aquest estigma de, de ser il·legals perquè el sistema doncs, així ho considera. Però, evidentment, ningú neix il·legal i encara menys una persona que fuig de la fam, de les guerres o, o de a, règims a, corruptes o dictatorials, oi? En fi, Uh, seguim uh, aquesta versió d'estiu de l'Eco de la Vall i sí que us dono la referència d'aquesta radiodifusió de les memòries de Woody Guthrie, que no us he dit. Això ho trobareu a onesdepau.org. Si busqueu eh, a internet onesdepau.org trobareu un programa que vaig fer durant 3 anys i uh, aquest programa especial de Rumbo a la Glòria dedicat a Guthrie, si us interessa, i continuem aquí a la versió d'estiu de l'Eco de la Vall, quan passen dos minutets de dos quarts de dotze, seguim a la sintonia de Ràdio Les Planes i a la llista d'aquest programa especial dedicat a la música country tinguen Chris Isaac amb aquest tamàs Wicked Game. Wicked Game. you temàs de Chris Isaac, Wicked Game, que, si no m'equivoco, es va popularitzar amb la pel·lícula... Ah, a veure... A veure les meves neurones de... Sí, les meves neurones <laughs> encara no han esclatat com ous ferrats amb la calor que fa aquí a l'estudi i puc recordar el nom d'aquest director de cinema, per favor, uh, no puc oblidar-me'n, David Lynch, crec que sí, que va ser en un dels capítols de la famosa sèrie de David Lynch que vam poder escoltar Wicked Game de Chris Isaac, eh, uh, també nord-americà, que no entraria doncs, al country o sí, en fi, anem eh, obrint i tancant doncs, eh, aquesta etiqueta i seguim eh, ara sí amb un tema doncs, clàssic, clàssic del country in the jailhouse now, a la presó. Anem a la presó de la mà de The Soggy Bottom Boys. Mm -hmm. used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. twice. They stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. his poker, a peanut twist and yoker, but shooting dice was his favorite game. Well, he got thrown in jail with nobody to go his bail. The judge done said that he refused the fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now Ja hem escoltat la versió de Dolly Parton, que és qui va doncs, escriure aquesta cançó, i ara escoltem la versió de Miley Cyrus, que ja l'hem escoltat també abans, cantant Men of Constant Sorrow. Tornem a gaudir de Jolene. Miley Cyrus amb aquesta versió de el tema de Dolly Parton, Jolene, i seguim amb The House of the Rising Sun quan arribarem a tres quarts de dotze, encara ens queden 15 minutets per acabar de gaudir d'un parell de temes més de country i també per compartir les suggerències cinematogràfiques que us he comentat abans i que tot seguit, doncs, després d'aquesta versió que fan els The Animals, us comento. Continuem a Ràdio Les Planes. Música Aquests eren The Animals amb la seva versió de The House of the Rising Sun, una cançó tradicional que es desconeix doncs, a qui són els autors i inclús l'origen doncs, dona, té controvèrsia perquè eh, remunta doncs, enllà en el temps eh, i doncs, podríem anar doncs, fins a, a l'arribada dels anglesos o dels francesos a, al continent nord-americà per trobar doncs, alguns eh, algunes senyals que ens portarien a, a la pista de l'origen d'aquesta cançó, <clears throat> però en fi, això ho deixarem pels curiosos i seguirem amb la amb les dues suggerències cinematogràfiques que tenia pendent. Eh, tinc 10 minutets per arribar a mitjanit i us ho puc comentar sense presses. Eh, són dues pel·lícules. Una és La porta del cel i l'altra Deute d'honor. La primera té el títol original de Heaven's Gate. És una pel·lícula dirigida per Michael Cimino el 1980 i ens parla de els colons, els pioners del de repoblament de l'interior dels Estats Units, i, per tant, ens parla dels migrants europeus, sobretot, però també d'arreu de, del món. I jo no havia vist mai cap pel·lícula com aquesta, La Puerta del Cielo, Heaven's Gate, eh, que mostrés d'aquesta manera tan crua i, i tan real, tan realista, la vivència doncs, de, de les persones migrants no? eh, a Estats Units. Eh, estem parlant doncs, del segle XIX, els anys 1800, principi entre 1800 i 1900, més o menys aniria per aquí, no? final de 1800 i, i l'any 1900. Està protagonitzada, a més a més, per un cantant que no he posat avui, però que l'hagués pogut posar, que és Chris Christopherson, eh, que també forma part d'aquest grup que hem escoltat, de Highwaymen, un grup de superestrelles de la música country, i hem escoltat dos temes avui i Chris Christopherson, doncs, a banda de ser cantant, també era actor i juntament amb Christopher Walken, Jeff Bridges o Isabel Huppert Upert doncs, protagonitzen aquesta pel·lícula que a la plataforma de Filmin, a Filmin.es, es pot trobar en dues versions. La versió que es va estrenar i el Director's Cut, que es diu. La, la versió doncs, que té el muntatge segons el director i no la, la productora, per entendre'ns. I hi han més escenes, és més llarga, i en qualsevol cas les dues versions doncs, ben bé se'n van quasi, quasi a les 3 hores de pel·lícula. És un western, per tant, en, en tota regla, el gènere western, una pel·lícula històrica, bueno, que fa referència doncs, a aquests episodis de la història dels Estats Units, però com us dic, eh, és molt original amb aquesta visió de els protagonistes, que són doncs, la gent treballadora, la gent que doncs, es construeix eh, la seva cabana i intenta doncs, eh, començar a viure amb aquest doncs, territori inexplorat encara i que doncs, acabarien conquerint, arraconant doncs, a, a la població eh, indígena, que també surt en algun moment, però, com us dic, doncs, sorprèn doncs, veure a russos, a xinos, a, en fi, a holandesos, i també una pel·lícula doncs, molt interessant pel protagonisme que té Isabel Huppert, l'actriu la, Isabel Huppert, eh, amb un triangle amorós entre Chris Christopherson, Christopher Walken i, i ella mateixa, no? Una pel·lícula d'aventures, també amb molta acció, però eh, dramàtica d'aquests eh, fets que van ocórrer segur amb, amb persones reals, no? La segona suggerència és de Homesman, Deute d'honor, dirigida per Tommy Lee Jones. És més recent aquesta pel·lícula, del 2014, i aquí el que m'interessa és la mirada que fa el director Tommy Lee Jones, que també mm, fa de protagonista, d'actor, i és la seva mirada a les dones d'aquest antic oest, el Far West, i normalment doncs, sempre en papers secundaris al cinema i també doncs, a la literatura. Eh, doncs està bé que de tant en tant alguna pel·lícula o algun llibre ens parli de les dones com a protagonistes i aquí Tommy Lee Jones doncs, fa protagonista a Hilary Swank i a Meryl Streep, ni més ni menys que dos grans actrius i és molt interessant veure doncs, la vivència de, de les dones a, en aquest a, salvatge oest perquè era un món doncs, on la vida valia ben poc i, com sabeu, doncs, tothom anava armat fins a les dents i, i en fi, doncs, eh, era fàcil morir per qualsevol tonteria o per qualsevol discussió. Eh, més si es tracta doncs, de qüestió de terres o de sobrevivència, doncs, evidentment, els trets anaven que volaven però aquí on Tommy Lee Jones posa el foco és en, diguéssim, la fortalesa, doncs això, la fortalesa de les dones per sobreviure en aquest món inhòspit i com se n'en surten i doncs, totes les dificultats que tenen per, eh, no us dic la trama, però sí per, per superar doncs, la missió que té en aquest cas eh, Hilary Swan, que és, en resum, portar a un delinqüent, que és Tommy Lee Jones, eh, en una carreta, ha de fer una, una travessa i, per tant, és una espècie de road movie en versió western fins a la ciutat on haurà de ser jutjat, se suposa, i on trobarem a Meryl Streep allà esperant-los i, i veurem el desenllaç. I amb aquestes sugerències hem arribat a pràcticament mitjanit. Queden 4 minuts per arribar a mitjanit i, per tant, a punt d'acabar aquest dia 5 d'agost i començar eh, dijous 6 d'agost. Espero que us hagi agradat algun tema, com a mínim uns quants dels que he posat. Crec que és una selecció ben xula. No hi ha podcast i, per tant, no ho podreu escoltar. Bé, no ho descarto perquè doncs, els programes els gravo i, i alguns doncs, estic publicant en podcast, però d'entrada no faig podcast i si voleu escoltar la música us heu de connectar a Ràdio Les Planes, de 10 a 12 de la nit, de dilluns a divendres, al 107.7 de la FM o per internet a radiolesplanes.com i escoltar a veure què sona. I per tant, com que eh, hem fet ja amb aquesta 28 eh, sessions i en queden unes 20 i pico, més d'aquest mes d'agost doncs, no, no vull estar editant i, i mm, omplint la xarxa amb més contingut. Això és música, eh, que sí que doncs, eh, em costa buscar-la, seleccionar-la i crec que l'encadenament té un sentit i espero que el gaudiu, ja sigui durant les dues hores, durant una hora, durant una estoneta o encara que sigui un tema, però eh, doncs, eh, no vull saturar més les xarxes i quan tornem al setembre amb la versió ecologista de l'Eco de la Vall sí que podreu trobar els podcasts al web l'ecodelavall.org on també trobareu aquests programes especials que vaig publicant eh, aquest estiu. Com us dic, no per norma i no tots, només alguns especials i, com us dic, eh, no us puc assegurar d'entrada quins programes publico, ni tan sols doncs, el contingut de, de la música que posaré. Eh, dilluns i dimarts vam fer un programa especial, uns programes especials dedicats a bateristes, a homes i dones que toquen la bateria, amb diferents grups de música. Avui hem fet aquest especial sobre música country i demà, doncs, sorpresa, Demà dijous, demà dijous veurem doncs, què, què comparteixo, quina música comparteixo aquí a les zones amb vosaltres. Música la versió de l'estiu, la versió d'estiu de l'Eco de la Vall. És un programa dirigit, realitzat i presentat per Jordi Gallego, qui us està parlant, i com us he comentat, ens podem escoltar aquí al llarg de tot el mes d'agost, com ja hem fet aquest juliol, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit. Música I aquesta sintonia dels jamaicans des Catalites és la que ens serveix per acabar el programa i per començar-lo. Així ho farem també demà dijous a les 10 de la nit amb Descatalites començarem una nova sessió. Fins llavors, que descanseu, que penseu un bon dijous i gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi. Bona nit!